filha, senta aqui, me espera que eu vou trabalhar, tá? Menino, levanta, isso é hora de dormir. Acorda, precisa arrumar o quarto. Eu preciso arrumar o quarto. Levanta. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela sensação. Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, batão meu Deus, batão grandão. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, batão meu Deus, batão grandão. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, batão grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, batão meu Deus, batão grandão. Ai, ai, ai, ai. E DJ KR3 tá lançando mais uma danada. Quando ela dança, essa menina é da aula menina escangalha, mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão ai papatão, meu Deus, pabatão grandão, que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão ai papatão, meu Deus, papatão grandão, que pabatão, pabatão grandão, que pabatão, pabatão grandão, que pabatão, pabatão pro botão miúdos, pro botão grandão. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, E DJ KR3, tá lançando mais uma danada. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,